بسم الله الرحمن الرحیم درس سی و ششم الحال 194 ما هی الحال حال چه هست 195 ماذا يكون صاحب الحال صاحب حال چه هست چه می باشد 196 هل یأتی صاحب الحال نكرة آیا صاحب حال نکره میاد 197 هل تأتی الحال معرفة آیا حال خودش معرفه میاد 198 هل تأتي الحال جامدة آیا حال جامد میاد 199 في كم موضعا يأتي الجامد المؤول بالمشتق حالا در چند جا جامد مؤول به مشتق حال میاد دویست في كم موضعا يأتي الجامد غير المؤول بالمشتق حالا در چند جا جامدی که مؤول به مشتق نیست حال میاد بله الحال وصف نكرة منسوبة مشتقة واقعة بعد تمام الكلام تبين هيئة صاحبها عند صدور الفعل میگه که حال وصفیست نکره منصوب مشتق که بعد از کامل بودن کلام واقع میشه هیئت صاحب حال رو هنگام صدور فعل بیان میکنه حال و حالتش رو چکار میکنه؟ هنگام اون فعل بیان میکنه مانند عاد القائد من الحرب ظافرا برگشت امیر از جنگ سرپرست از جنگ پیروز در حالی که پیروز بود خب اون حالت برگشتش رو داره هیئتش رو توضیح میده که چطوری چیکار کرده بله. با چه کیفیتی بله فائده المراد بوقوع الحال بعد تمام الكلام ورودها بعد جمله مستغنیت انها من جهت ترکیب الكلام لا من جهة المعنى اذ كثيرا ما تكون الحال لازمة لإتمام معنى الجملة خب اینجا یک نقطه رو میخواد توضیح بده گفته بود که حال وصف نکره منصوب مشتقی است که بعد از پایان کلام بعد از کامل بودن کلام بهتر ترجمهش کنی بعد از کامل بودن کلام چیکار میکنه میاد میگه منظور از واقع شدن حال بعد از تمام بودن کلام یعنی آمدن آن بعد از جمله ای که بی نیاز از اون حال هست از جهت ترکیب نه از جهت معنا از جهت یعنی فعل و فاعل و مفعولش و این چیزاشو اون ارکان جمله رو کامل هستند لحاظ ترکیب جمله کامل هست جمله اما لحاظ معنایی خب نیاز به حال هست نیاز به چه هست؟ یعنی اگر این حال نیاد شما اون معنا گیرت هم نمیاد میگه از جهت ترکیب کلام نه از جهت معنا زیرا خیلی پیش میاد که حال لازم است برای کامل کردن معنای جمله فظافرن پس ظافرن که حال بود فی المثل حال لانها وقعت بعد ان تم ترکیب الجمله الفعلية میگه ظافرا در مثال حال هست زیرا واقع شده است بعد از اینکه ترکیب جمله فعلی کامل است عاد القائد من الحرب آه؟ ولا يستغنى عنها من جهة المعنى اما اللازم معنایی نیاز به ظافرن هست بی نیاز از ظافرن نیست وهي نكرة مشتقة مبينة الهيئة التي كان عليها صاحب الحال أي القائد في حال عودته من الحرب میگه و این کلمه ظافرن نکره هست مشتق هست بیان میکند اون هیئت و حالتی رو که صاحب حال یعنی قائد در حالت بازگشت از جنگ داشته است قادمون امیر لشکر رو و 195 صاحب الحال لا يكون الا فاعلا او مفعولا او مجرورا میگه صاحب الحال یعنی اونی که حالتش بیان میشه نمی باشد مگر فائل یا مفعول یا مجرور یا فائل است یا مفعول است یا مجرور اونی که حالتش بیان میشه چی گفته؟ صاحب حال نباید فائل یا مفعول یا مجرور باشد نه نه کجای؟ صاحب حال نباید فائل یا مفعول یا مجرور این اشتباه ترجمه کرده این صاحب حال ببین صاحب حال یا فائل است یا مفعول است یا مجرور اصلا معنای لفظی این جمله اینه صاحب الحال لا یکون الا فاعلا او مفعولا او مجرورا صاحب حال نمی باشد مگر فاعل یا مفعول یا مجرور در اون مثالی که خودمون خوندیم فاعل بود عاد القائد برگشت قائد اونجا چی بود فاعل خب صاحب حال اینجا قائده حالتی کی بیان شده قائد پس اینو میگن ذوالحال اینو میگن صاحب حال. ولی اللحاظ اعرابی چی نقشی داره؟ فائله شده دوباره آورده وقف العالم خاطبا فی القوم استاد عالم در حالی که خطبه میخوان در قوم اینجا ما عالم هست خب نقشش چیه؟ فائله در مثال بعدی شربت الماء صافیان آب رو نوشیدم در حالی که صاف بود اینجا حالت چی بیان شده؟ مفعول که ما باشه شربت فعل با فایل الماء مفعول اینجا حالت ما بیان شده حالت آب بیان شده سرنی قدوم الصدیق غالبا بله خوشحال کرد مرا آمدن دوست در حالی که غنیمت گیرش اومده بود خب اینجا غانمن حال هست از صدیق صدیق هم مجروره اینجا چون مضافون الیه یلوظ لی صوغ الكلام فصیحا بله اینجا هم اینجا هم حالت کلام بیان شده حالت چی بیان شده؟ کلام. که کلام بازم اینجا چیه؟ مجروره بله فسیحن حاله فسیحن چیه؟ فوائد لا فرق بين أن يكون صاحب الحال فائلا أو مفعولا لفظا ومعنى أو معنى فقط فالعالم في المثال الأول فائل في اللفظ والمعنى والماء في المثال الثاني مفعول لفظا ومعنى والصديق في المثال الثالث فائل معنى لا لفظا والكلام في المثال الرابع مفعول معنى لا لفظا جاء توضیحات شو داده خب گفته بود که حال یا حالت فائل رو بیان میکنه یا حالت مفعول یا حالت مجروری رو ولی این مجرور اللحاظ معنایی یا فائل است یا مفعول یا فائل است یا چی؟ خب در مثال اول که وقف العالم خاطبا فی القوم اینجا عالم در مثال اول هم اللحاظ لفظ هم اللحاظ معنا فائله هم اللحاظ لفظ و هم اللحاظ چی؟ معنا در مثال دوم ما هم اللحاظ مفعول هست هم لفظا و هم اللحاظ معنا در مثال سوم صدیق فائل هست اما اللحاظ معنایی اللحاظ لفظی که مجروره اللحاظ لفظی چیه؟ این سرنی قدوم و صدیقی خوشحال کرد مرا آمدن دوست دوست اینجا لحاظ معنای فاعله آمدن چه کسی بله فقط لحاظ معنای فاعله اما لفظا فاعل نیست بله در مثال دومی هم سه آخری یلوزو لی صوغ کلامی کلام مفعول هست ساخت کلام ها بیان کلام خب اینجا پس کلام میشه مفعول ولی اللحاظ معنن اما کلام اللحاظ لفظی مجروره اللحاظ لفظی چیه؟ بله دو لا فرق بین ان یکون المفعول مفعولا به نحو بر ریح شمالية او مفعولا مطلقا مطلقا نحو ضربت الضرب شديدا او مفعولا له نحو هربت للخوف مجردا او مفعولا فيه نحو صمت الشهر كاملا او مفعول معه نحو سرت والنيل فائضا اونجا گفته بود که صاحب حال یا فائل است یا مفعول در این شماره میخواد بگه که مفعول منظور از مفعول فقط مفعول بهی نیست های دیگه هم میتونند زلحال باشند مفعولای دیگه هم میتونند چه باشند؟ بله میگه فرقی نمی کند که این مفعول ما این مفعولی که زلحاله مفعول بهی باشه مانند اجتنب ریحه که اینجا زلحال ریح هست که مفعول بهی هست حال هم شمالیتن هست یا اینکه زلحال مفعول مطلق باشه مانند ضرب تو الضربه که اینجا مفعول مطلق هست و شدیدن حالش هست یا مفعول لهو باشه زلحال مانند تو للخوف که اینجا خوف مفعول لهو هست مجردن هم حالش هست یا مفعول فی باشه مانند سمت شهره که اینجا شهر مفعول فی هست کاملا حالش هست یا مفعول معه باشد زلحال مانند سرتو و نیل فائضا که اینجا نیل که زلحال ما یا همون صاحب حال ما هست مفعول معه هست و فائضا هم حالش هست سه ذهب الجمهور إلى أنه لا تأتي الحال عن المبتدا وأما نحو قوله تعالى هذا بعلي شيخا فيخرجونه على أن صاحب الحال هو اسم الإشارة باعتبار المعنى على على تأويل أشير و وذهب سيبويه الى جواز مجيء الحال من المبتدأ واختاره ابن عقیل میگه جمهور نحوی ها میگویند که حال نمیاد از مبتدا یعنی حالت مبتدا بیان مبتدا حال نداره پس نمیاد حال از مبتدا اما این مثال که هذا بعلی شیخن این شوهر من در حالی که پیر است اینو چگو جواب دادن میگه گفتند که اینجا گفتند که صاحب الحال اسم اشاره است از جهت معنا موقعی که میگیم هذا بعلی شیخن این هذا تعویلش اینه که اشیرو الیهی اشیرو موقع که شما اشاره میکنی به یه چیزی میگه هذا بعلی شیخن این در واقع موقع که میگی این درسته این هادا مبتدایه ولی اللحاظ معنایی معنیش اینه که اشاره میکنن به این به این چکار میکنن چون این گفتند خب اما سیبوه گفته که نه حال میتونه از مبتدا بیاد جایز است که حال از مبتدا بیاد و ابن عقیل هم همین نظریه رو برگزیده در کتابش تشار ولا فرق بين أن يكون صاحب الحال مجرورا بالحرف نحو مررت بزيد راكبا جوادا أو بالمضاف غير أن الحال لا تأتي عن المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مصدرا أو وصفا عاملا عمل الفعل ليكون صاحب الحال فاعلا أو مفعولا في المعنى نحو فرحت بدرس أخيك مجتهدا هذا مؤدب التلميذ هذا مؤدب التلميذ مذنبا فأخيك هنا فائل في المعنى لأنه الدارس والتلميذ مفؤول لأنه وقع عليه التأديب فإن لم يكن كذلك امتنعت المسألة ما لم يكن المضاف جزءا من المضاف إليه نحو ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا أو كجزء من في صحة الاستغناء بالمضاف إليه أنه ثم أوحينا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا بله خب اونجا یه مسئله دیگه که بیان کرده بود این بود که گفته بود زلحال یا فائل است یا مفعول است یا مجرور خب ما دو مجرور داریم یا مجرور به حرف جر یا مجرور به وسیله اضافت اینجا میگه در این در این که گفته بود حال میتونه مجرور باشه الان داره توضیح میده میگه فرقی نمیکند که صاحب حال ما مجرور به وسیله حرف جر شد باشه مانند مرر تو به زیدن راکبا جوادن که اینجا زید که حالتش بیان شده زل حال ما مجرور به چه هست به حرفه او بالمضاف یا مجرور به مضاف باشه یا مجرور به چی باشه مضاف خوب غير أن الحالة لا تأتي للمضاف يعني إليه إلا إذا كان المضاف مصدرا أو وصفا عاملا أمل الفعل ليكون صاحب الحال فاعلا أو مفعولا في المعنى ميجا اما نقطه رو میخواد توضیح بده میگه حال زمانی که حال ما مضاف الیه باشه چه زمانی برای مضاف الیه میتونه حال بیاد زمانی که مضاف ببین ما حالت مضاف الیه که مجروره بیان میکنیم ولی میگه چه زمانی برای این مضاف الیه میتونه حال بیاد میگه زمانی که مضاف مصدر باشد یا کلمه ای باشد که عمل میکند عمل فعلش را تا در نتیجه صاحب حال صاحب حال درسته لفظا مجروره ولی اللحاظ معنایی یا فائل باشه یا مفعول یا فائل باشه یا چی؟ مثل اون دو مثالی که توضیحشون رو بله. رد شد اینجا دوباره مثال آورده مانند تو به درس اخی که مجتهدن خب اینجا به درس اخی که اخی اینجا مجرور حالتش بیان شده مجتهدن حال از اخی هست خب اینجا درست اخی مجروره ولی اللحاظ معنایی فائله خوشحال شدم از درس خواندن برادرت که اللحاظ معنایی برادر چیه؟ فائله یا هذا مؤدب التلمیذی مذنبن اینجا هم مؤدب التلمیذ تلمیذ حالتش بیان شده مذنبن ها این ادب کننده تلمیذ است در حالی که گناهکار باشد تلمیذ اینجا مذنبن حال تلمیذ تلمیز هم مجروره ولی اللحاظ معنایی مفعوله چون میگه این ادب کننده تلمیذ است اللحاظ معنایی تلمیذ چیه؟ مفعوله فاخیکه هنا فائلون فی المعنى لانه الدارس میگه در این مثال أخي فائل است اللحاظ چی؟ معنا و هم مفعول لأنه وقع عليه التعدیب و هم مفعول است زيرا ادب كاردن روي او واقع شده است انجام گرفته است پس اینجا نقطه مهمی رو چکار کرد؟ بیان کرد خب فإن لم يكن كذلك امتنعت المسألة ما لم يكن المضاف جزءا من المضاف إليه میگه اگر چنین نبود اگر چنین نبود اون موقع این مسئله ممنوع هست مادامی که مضاف جزئی از مضاف اله نباشد ما لم یکن المضاف جزءا من المضاف اله مادامی که مضاف جزئی از مضاف اله نباشد مانند و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا و کشیدیم آنچه را که در سینه آنها هست خب اینجا صدوری هم اللحاظ معنای این هم که حالتش بیان شده فائل نیست اللحاظ معنایی مفعول هم نیست ولی جزئی از مضاف الیه هست جزئی از چی هست؟ صدور هم سینه آنها جزئي أسياس از مضاف إليه است بله أو كجزء منه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه أنه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا خب پس میگه اون مضاف یا مصدر باشه یا خلاصه عمل, عمل بکنه در اون چیش بله اگر چنین نبود اگر چنین نبود اون موقع مجرور نمیتونه زلحال باشه مگر اینکه مضاف جزئی از مضاف الیه باشه یا مانند جزئی از مضاف الیه باشد در عدم صحیح بودن بینیازی بینیازی مضاف الیه از مضاف مضاف مضاف جزئی از مضاف الیه باشد مانند صدوری هم مانند چی؟ صدوری که مضاف اینجا جزئی از چیه؟ مضاف یا به مانند جزئی از آن یا به مانند جزئی چیش یشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوما ليكون من الحكم فائدة شرط هست در صاحب حال که معرفه باشه که چه باشه؟ معرفه زیرا صاحب حال محکوم علیه هست صاحب حال چه هست؟ محکوم علیه هست و محکوم علیه باید معلوم باشه تا حکمی که تو در موردش میدی درش فایده ای باشه تو موقعی که میخوای حالتی یکی رو بیان میکنی حکمش رو برش حکمی میدی این ساده است یا فلان بود یا فلان بود خب اگر حال معلوم نباشه اون حکم ده ازش فایده ای هست؟ بله فایده ای نیست دیگه وقد يأتي نكرة لمصوغات میگه وگاه فائده میگه و گاهی موقع نکره میاد ولی زمانی که مصوغ داشته باشه مجوز داشته باشه مصوغات دیگه چی هستن؟ هی مصوغات الابتداء به نفسها همون مصوغاتی که نکره به وسیله اونا میتونست مبتدا واقع بشه به عینه همون مصوغات خذها همون أو يقعد ما في الدار رجلون في الدار رجلون تقول جاءني راكبا اینو توضیح شده در بحث مبتدا و خبر جاءني راكبا رجل جاءني راكبا رجل وكما تقول رجل كريم في الدار رجل كريم اینجا هم رجل نکره هست ولی براش مسوق اومده لذا جایز از مبتدا بشه ها اونجا هم فی رجلون مبتدا بود مبتدا مؤخر مصوغ داشت اینجا هم لذا حال هم میتونه پس پس, پس این که حال, داشته باشه این هم درسته بله اتا رجل کریمون مبتسمان اینجا رجلون مبتسما حالشه چرا نکره از حال داره؟ میگیم چون مسوق داره وصف شده چی شده وصف 197 الاصل فی الحال ان تكون و مشتقة واذا وردت معرفة او جامدة به نکرت المشتقه میگه اصل در حال این است که نکره باشه معرفه نباشه و مشتق باشه و جامد نباشه زمانی که معرفه اومده بود یا جامد اومده بود اینجا به تعویل نکره میشه به تعویل مشتق میشه به تعویل چی میشه؟ مانند جا الرسول وحده اینجا اومد رسول تنهایی خب اینجا وحده میبینیم که بله. معرفه هست ها؟ بله. خب اینجا در تعویل چی هست وحده در تعویل منفردن هست که منفردن هم نکره هست و هم مشتقه هم نکره هست و هم چیه؟ مشتق بله یا طلب الدارس العلم جهده اینجا جهد حال هست ولی میبینیم که معرفه هست نکره نیست مشتق هم نیست اینجا در تعویل مجتهدن هست که مجتهدن هم نکره هست هم چی هست؟ مشتق هست پس طلب کرد درس خان علم را در در, در, حال در حال تلاشگرانه در حالی که تلاش. کوشا بود و کلمته فاه الافیه خب اینجا کلمته فاه الافیه کلمته فاه الا با او سخن گفتم دهانش به دهانم بود یعنی در تعویل متشافهین هست پس اگر جایی حال نکره نبود مشتق نبود ولی در تعویل مشتق و نکره است در تعویل چه است؟ مشتق و نکره 198 اذا دل الجامد على هيئة صح ان یقع حالا ولا فرق بين ان يكون مؤولا بالمشتق مثل كر زيد اسدن او غير مؤول نحو لبست خاتمي ذهبان میگه زمانی که دلالت کرد جامد کلمه چی؟ جامد, جامد. بر هیئتی بر حالتی زمانی که دلالت کرد کلمه جامد بر چی؟ میگه صحیح هست که اینجا اون کلمه جامد حال واقع بشه صحیح هست که چی بی واقع بشه؟ فرقی نمی کند که در تعویل مشتق باشه یا در تعویل مشتق نباشه, نباشه. در تعویل مشتق مانند کر زیدون اسدن حمله کرد زید مانند در حالی که شیر بود اینجا اسدن جامده اسد اسم شیر یعنی شیر جامده دیگه مشتق نیست خب میگه این در تعویل مشتق هست به معنی شجاعن یعنی حمله کرد زید شجاعانه در حالی که چی بود؟ شجاع, بود پوشیدم انگشترم را در حالی که طلا بود خب اینجا حالت خاتم بیان شده در تعویل مشتق نیست ولی از اونجایی که حالت رو داره بیان میکنه جامده حال بودنش صحیح هست حال بودنش و هست؟ و نو میگه ان الجامد المؤول بالمشتق یعطی حالا فی خمسه مواضع اون جامدی که در تعویل مشتق هست حال واقع میشه در پنجه در پنجه به نوان حال میاد اذا دل على تشبیه زمانی که اون جامد که در تعویل مشتقه دلالت بر تشبیه بکنه دلالت بر چی بکنه؟ تشبیه مانند رأیتون فی الوغی اصدن بله اصدن اینجا داره تش... تشبیه شباهت شبه خب دیدم آنها را در جنگ در حالی که شجاع بودند اینجا دلالت بر تشبیه میکنه دلالت بر چی میکنه؟ علا مفاعلت دو زمانی که دلالت بر مفاعله بکنه سرت معه جنبا الى جنب خب اینجا هم متساندین سرت معه جنبا الى جنب رفتم همراه او بغل به بغل به معنای چه هست؟ مفاعله چون مفاعله به معنی مشارکه هست به معنی چه هست؟ مشارکه بله کار دو طرفه شریکانه یا زمانی که اون جامد اون جامد معول به مشتق حال واقع میشه زمانی که دلالت بر ترتیب بکنه مانند ادخلو رجلا رجلا وارد بشوید با ترتیب رجلا رجلا یعنی وارد بشید با ترتیب یک یک نفر یا علی تفصیل علمته النحو بابن بابن اینجا دلالت بر تفصیل میکنه یاد دادم او رو نحو را به شکل مفصل به شکل چه؟ مفصل علا تسعیر دلالت بر تسئیر بکند یعنی قیمت گذاری بعته جوخه ذراعا به دیناره بله یک زرا رو در مقابل یک دینار جوخ به معنای پارچه پشمی هست یعنی فروختم به او پارچه پشمی رو یک زراش رو به چقدر؟ به یک دینار بله اینجا دلالت بر قیمت میکنه دویست ان الجامده غیر المؤول غير المؤول بالمشتق يأتي حالا في ستة مواضع اون جامدی که در تعویل مشتق نیست در تعویل مشتق میگه حال واقع میشه شیش جا اذا کان الحال موصوفتا زمانی که حال وصف شده باشه زمانی که حال چه شده باشه فتمثل لها بشرا سویا که اینجا سویا حال بشرا هست وبشرا موصوف هست اذا دلت على عدد زمانی که اون دلالت بر چی بکنه؟ عددی عدد بکنه اون جامد مانند جا وقت الانسی اربعت ایامن که اینجا اربعت هست اذا كانت نوعا لصاحبها زمانی که نوعی صاحب خودش باشه اشتریت الساعته فضتن که اینجا فضتن نوعی از ساعت هست بله نوعی برای ساعت هست چون ساعت فضایی داریم و اجناس دیگه هم داریم اذا کانت فرعا له زمانی که فرع باشد برای اون صاحبش مانند تسوغون الحديد سيوفا وتقطعون تقطعون اشجاره اخشابن سیوفن و اخشابن که فرعی از چی هستن؟ از حدید و از بله سیف فرعی از حدید هست و اخشاب هم چوب فرعی از اشجار اذا دلت على عصالة نحو تعبدون من تعبدون من نحت رخاما بله عبادت میکنید کسی را که تراشیده شده است بله پس اینجا تعبدون من نحیت رخامن عبادت میکنی کسی را که تراشیده شده است از در حالی که مرمر بوده است اصلش چی بوده است؟ مرمر بله پس زمانی که دلالت بر اصالت بکنه زمانی که دلالت اذا دلت على حالت فيها تفضيل زمانی که دلالت بر حالتی کند که در آن برتری هست مانند زید فتن احسن منه غلاما بله که اینجا غلاما حال ما هست فواد ان المصادر المنسوبه في قولك جاء العدو ركضا وطلع بغتة وقتلته صبرا وزيد أنترة زيد أنترة شجاعة يرجح أنها أحوال مؤولة بالصفة ای راکضا و باغتا و صابرا و شجاعان در فائد نقطه ای رو عرض میکنه نقطه ای رو میگه میگه مصادر رو که منصوب شدند کلمات مصدری را که منصوب هستند مثل رکضن و بغتتن و صبرن و شجاعتن میگه راجه این است که اینها حال هستند ولی در تعویل صفت هستند یعنی رکضن همون جاعل عدو راکضن هست در واقع در تعویل راکضن هست صبرن هم در تعویل صابرن هست بختتن هم در تعویل باغتن هست و شجاعتن هم در تعبیل شجاعن هست که اینا همشون وصف هستن اینا همشون چه هستن؟ دو تأت الحال لازمتن على خلاف حكمها وذلك يكون في الجامدة التي لا تؤول بالمشتق نحو تنحتون الجبال بيوتا وهذا ثوبك ديباجا او إذا كانت مؤكدة لعاملها أو لمضمون الجملة التي قبلها بله میگه میاد حال لازمتا علا خلافه ببین اینجا دو تحت الحال و لازمتا این حال حال لازمه داریم و حال منتقله حال لازمه داریم چی؟ حال منتقله اگر اون حال همیشه از صاحبش جدا نشه بهش میگن حال لازمه حال چی؟ لازمه مثل خلق الانسان و انسان ضعیف خلق شده این ضعف همیشگی برای انسان همیشگی چی؟ این میگن حال لازمه حال چی؟ لازمه اما حال منتقل چه هست؟ مانند جا, جا اخوک قاطبن اومد برادرت در حال کسی بود؟ خشم بود خب این خشم همیشگی از صاحبش جدا میشه میگه گاهی حال لازمه میاد برخلاف حکمش و چه زمان هست و نمی باشد و, می باشد یعنی این لازمه بودنش در اون جامدی که معول به مشتق نیست پس و می آید حال لازمه برخلاف حکمش و این می باشد در اون جامدی که در تعویل مشتق نیست مانند تنحتون الجبال بیوتن تنحتون الجبال بیوتن که خب،, خب این لازمه هست هذا که دیباجن خب دیباجن برای ثوب که زلحاله چیه لازمه هست او بله پس این برای اون جامدیه که در تعویل مشتق نیست او اذا كانت مؤكده مؤكده لعاملها او لمضمون الجمله التي قبلها یا زمانی که عاملش رو تاکید بکنه لازم هست یا زمانی که مضمون جملهش رو ما قبل چکار کنه مضمون جمله ما قبل رو تاکید بکنه مانند والله زیدون مدبرن اینجا مدبران داره چی چی چیزی رو تاکید میکنه خب پشت کرد زید در حالی که پشت کرد داره پشت کردن بله پشت کردن زید رو تاکید میکنه و هذا اخوک عطوفا داره مضمون جمله رو چیکار میکنه تأکید میکنه او اذا کان عاملها یدل على تجدد صاحبها یا زمانی که عامل دلالت بر تجدد چیش بکنه صاحبش بکنه مانند خلق الانسانو ضعیفا